Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պատվիրակությունը Արցախում էր։ Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պատվիրակությունը ապրիլի 20-ին հանդիպել է Արցախի Հանրապետության գյուղնախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցների հետ։ Երկու հանրապետությունների սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության համագործակցությունն արդեն մի քանի տարվա պատմություն ունի։ Արցախի հանրապետության գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցները վերապատրաստման դասընթացների են մասնակցել Հայաստանի հանրապետությունում։ Այս անգամ Հայաստանի հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պատվիրակության այցի նպատակը պարտադիր սպանդանոցային մորթի անցնելու սննդամթերք տեղափոխող փոխադրամիջոց միջոցների, սանիտարական անձնագրերի եւ մի շարք այլ հարցերի մասին է։ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Ջիրար Միրզոյանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պատվիրակությանը, ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանին նման նախաձեռնության համար։ Պարոն Միրզոյանը մի քանի խոսքով ներկայացրել է Արցախի Հանրապետության գյուղնախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կատարած աշխատանքները, խոսել ապագա ծրագրերի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերքյան վտանգության պետական ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանը նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն անցել են պարտադիր սպանդանոցային մորթին եւ շուտով Հայաստանի Հանրապետությունում կգործի մոտ 70-ից ավելի սպանդանոցներ։ Սա շատ կարեւոր ծրագիր է, ասաց պարոն Կարապետյանը, որովհետեւ անվտանգ սնունդը պարտադիր է առողջության պահպանման համար։ Այս հարցում մեծ անելիքներ ունեն նաեւ զանգվածային լրատվամիջոցները թեման այցելությունը վերաբերվում է հազարավոր սպառողներին, ողջ ազգաբնակությանը, վերաբերվում է սննդի անվտանգության առնչվող բոլոր հարցերին։ Այսօր Հայաստան Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պատվիրակությունը բավական լայնված կազմով այցելեց Արցախի Հանրապետություն մեր գործընկեր կառույցի հետ համագործակցելու, իրականացվող ծրագրերը ներկայացնելու եւ համատեղ միջոցառումների ձևաչափը նախագծելու տեսանկյունից։ Առաջին հերթին մենք քննարկեցինք այսօր պարտադիր սպանդանոցային մորթի անցման գործընթացը, որ ինչպես գիտեք Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն իսկ օրենսդրական փոփոխությունները կատարված են եւ հաստատված է ժամանակացույցը, համաձայն որի ապրիլի 1-ից 2018 թվականի պետական գնումներով արտահանման եւ մսամթերքի արտադրություններով օգտագործվող մսեղիքը պարտադիր է որ լինի սպանդանոցում մորթված եւ սպանդանոցային ծակման։ Քուլիսի մեկից արդեն Հայաստանապետությունում պարտադիր է լինելու նաեւ իրացման ցանցերի եւ հանրային սննդի օբյեկտների համար։ Քանի որ խնդիրը շատ համակարգային է եւ այդ ուղղությամբ բաղական աշխատանք կատարվեց Հայաստանում նաեւ 2017 թվականից սկսած, մասնավորապես իրականացվեց սպանդանոցային կարողությունների զարգացման ծրագիրը, որի շրջանակներում ստեղծվում են եւ ներկայումս կառուցման ընթացքում են գտնվում բազմաթիվ սպանդանոցներ, որոնց թիվը մենք ակնկալում ենք, որ կլինի շուրջ 71 եւ մեծ հնարավորություն կտա անցում կատարելու։ Մենք ներդրեցինք նաև էլեկտրոնային համակարգ փաստաթղթերի ձև 5-րդ հատուկ որոշում ընդունվեց կառավարությամբ, որը ենթադրվում է, որ արդեն իսկ սպանդանոցում մորթված մսեղիքը 5-րդ ձև ուղեկցող փաստաթղթով արդեն փորձակնության ենթարկված կտեղափոխվի իրացման վայրեր։ Մենք այս բոլոր ծրագրերը նաև նախատեսեցինք մեկնարկել ուժեղացնել հսկողությունը Արցախի հանրապետությունում մեր գործընկերների հետ համատեղ, որովհետև առաջին հերթին սպանդանոցային մորթը հնարավորություն է տալու ապահովագրել սպառողներին տարատեսակ հիվանդություններից եւ ռիսկերից։ Մենք այստեղ բավականին մեծ շեշտադրում ենք կատարելու նաև մսի իրացման կետերի վաճառքի պայմանները բարելավելու եւ համապատասխանեցնելու ուղղությամբ, որովհետեւ խնդրին մենք նայում ենք կոմպլեքս, ինչպես քիչ առաջ մեր քննարկման ընթացքում ներկայացվեց եւ մենք քննարկեցինք։ Ներկայացվեցին բացի այս կարևորագույն խնդրից նաև այն ծրագրերը, որոնք մենք իրականացնում ենք, դա տրանսպորտային միջոցների սանիտարական անձնագրերի տրամադրումն է, թե հացի, թե միս տեղափոխող, ուրեմն տրանսպորտային միջոցների համար, որովհետև փորձը ցույց է տալիս եւ ուսումնասիրությունները, որ դրանք ըստ էության են երկու բաց ոլորտներն են, որտեղ առաջնային կարգավորման անհրաժեշտություն կա եւ հետագայում մենք պետք է անցնենք մնացած բոլոր ոլորտներին։ Ներկայացվեցին ռեյտինգավորման ծրագրերը, որոնք իրենց մեջ ներառում են թե ուրեմն սննդի շղթայում ներգրաված տնտեսվարողների դասակարգում, թե առանձին ապրանքների արտադրատեսակների դասակարգում։ Ներկայացվեցին նաև սննդամթերքի անվտանգության եւ որակի զգողության համակարգերի ներդրման անհրաժեշտությունը եւ այդ ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերը։ Ներկայացվեցին նաև ռիսկերի գնահատման մոդելի ներդրման ուղղված միջոցառումները եւ մոնիտորինգային ծրագրերը որոնք հանդիսանում են այն հենասյուները, որոնք յուրաքանչյուր երկրում աշխարհի հանդիսանում են սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համակարգի հենասյուները։ Եվ առանց դրանց արկայության, առանց տեղեկատվական բազաների, առանց նշված ծրագրերի հնարավոր չի ապահովել սննդամթերքի անվտանգությունը։ Խնդիրը շատ զգայուն է եւ չափազանց կարող նշանակությունն է այստեղ նաեւ համատեղ աշխատանքի արդյունքում տեղեկատվության տրամադրման միջոցով, ցանկվածային լրատվության միջոցների հնարավորությունները օգտագործելու միջոցով տեղեկացնել այս կարևոր ծրագրերի մասին Արցախի հանրապետության ազգաբնակչությանը եւ սպառողներին որպիսի եւս մեկ անգամ կարևորեն այս խնդիրը եւ իրանք էլ լինեն պահանջատեր։ Արցախի հանրապետության գյուղնախարար Ժիրան Միրզոյանը պատրաստակամություն հայտնեց երկու մարմինների միջև սերտ համագործակցությունը շարունակելու համար։ Մենք մեր կողմից նույնպես պատրաստակամ ենք, որ เป զի Հայաստանի Հանրապետությունում այդ իրականացվող ծրագրերը եւս ներդնենք Արցախի Հանրապետությունում ու հետեւողական կլինենք, որ เป զի այն կար ժամանակահատվածում այն իրականություն դառնա եւ այն բխում է մեր բոլորիս շահերից եւ որպես սպարող եւ որպես արտադրող եւ որպես պետական վերահսկողություն Արմենիի աշխատողներ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն պարոն Կարապետյանին այցի համար Երկու հանրապետությունների սննդամթերքների անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցները Արցախի հանրապետության գյուղնախարարի Ժիրան Նիզոյանի ուղեկցությամբ եղան Հայաստանի անասնաբուժական եւ սննդամթերքի փորձակնությունների լաբորատորիա Պոակում եւ Ստեփանակերտի սպանդանոցում։ Բարգամներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջերս Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունված գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգում կարևոր տեղ է հատկացվում անասնաբուծության եւ անասնաբուժության զարգացումը, որի շրջանակներում նախատեսվել է անասնաբուժերի բարբերաբար վերապատրաստման դասընթացների իրականացում։ Այդ իսկ նպատակով Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարը վերջերս ընդունել է Լատվիայից ժամանակ Անդրիս Զալիդիսին եւ Հայաստանի Հանրապետության Քարտ Ագրոսերվիս ընկերության ներկայացուցիչներին։ Խումբը նախարարի հետ կիսել է կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տպավորությունները, գոհնակություն հայտնել ինչպես կազմակերպչական աշխատանքների, այնպես էլ անասնաբուժերի ակտիվության համար։ Բարգամներ ավարտեցինք օրվա թողարկումը։ Այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ Ովարոխ Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։